A ove teme koje su nam ostale nadovezivati na ako Bog da bit će prilika ova pa druženja vidom koja imaju u nastavku, ako Bog da poslije družit ćemo se s njim. Šta znači vjerovanje u sudni dan? Kaže Ulema, <clears throat> vjerovanje u sudni dan počinje sa izlaskom duše počinje sa izlaskom duše. Taj izlazak poslanih sallallahu alejhi ve opisao je u hadisu na sljedeći način: Kada čovjeku prikuči smrtni čas, dođe melek smrti u pratnji nekoliko meleka, pomagača, koji budu udaljeni od čovjeka koliko ih može vidjeti, koliko vid može doprijeti. I pomagači meleka smrti ostanu udaljeni, a melek smrti pristupi vađenju duši. Imam Gazali kad je govorio o tome i drugi učenjaci kažu bol koji čovjek osjeća u ovom tijelu je u principu bol koji osjeća duša, iako je zaštićena tijelo. A zamislite kakav je to onda bol kada ide direktno na dušu i ide direktno od meleka. Ne od predmeta ili nešto. Od meleka. A znamo da je Džibril selam na vrhu svoga krila podigao cijele stanovnike onog Lutovog nasilja. To je bilo nekoliko mjesta u tom području. Na vrhu svoga krila Džibril selam, je to podigao i prevrnuo naopako. I kaže u u principu bol kada čovjek može da vrisne, kad može da skoči, to je bol u domenu ljudskog. Ali smrtni taj bol je bol kada čovjeka ostavlja bez glasa. Kada u principu ovo što mi vidimo da je koma, da se ne može tijelo mrdati, to u principu duša je u takvom stanju da tijelo više nema snage da se pomira, a bolovi su nesnosni inače. I melek smrti kad povlači dušu, kako kaže u Lemana u svom hadisa, izvlači je prvo iz nogu. I noge se hlade prvo. Zatim ide prema gore, dok ne dođe do glave. Iz glave izlazi posljednja i onda oči prati kao što navodi imam Buhari muslim u svom sahihu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam kada je ušao kod Ebu Seleme koji je umro, našao ga otvorenih očiju. I onda je on prišao i sklopio mu oči. I kaže da pogled prati dušu kad izlazi. I taj moment izlaska duše iz glave diže se, kako kaže Ulema Perda, ili taj nekakav taj vid nije više ovakav kod čovjeka i vidi ono što prije nije vidio. I to je prvi moment kad čovjek vidi dušu kako izgleda. Znači vidi dušu. Da izlazi i vidi meleke koji je nose. I tad mu se pokaže mjesto koje ga čeka. I tad ne vredi ta obaviše. To mi zovemo ono kad dođe duša do grkljana. To je u principu znači do glave kad dođe i odatle izlazi duša. Kažu učenjaci, ako je duša bila dobra, ako je bila vjernička duša, radila dobra djela i čista, meleci dođu li u lijepom obliku. Dođu sa lijepim mirisima, dođu sa dženeckim čefinima i umotaju tu dušu. I onda tu duš, toj duši govore da izađe što lakše i govore i nemoj se bojati. I nemoj se žalostiti. To jest, nemoj se bojati onoga što će doći. Jer ti si bila duša koja je vjerovala u Allaha Đelešanu. Vjerovala u njegove meleke, u objave, u poslanike, u sudnji dan, u odredbu dobra i zla. Ti si duša koja je za života pripremila dnevnih namaza dosta, prepostila dosta Ramazana, dala zekata, sadake koliko je mogla, Poštovala je roditelje, slušala koliko je mogla, činila je dobro svakome koliko je bila u stanju. I zato kažu, nemoj se bojati onoga što te čeka poslije. A čovjek se po prirodi boji neizvjesnosti. Govore joj meleci, nemoj se žalostiti. To jest, kako kaže Ulema, onoga što ostaje za tobom. Nemoj se žalostiti, jer ti si time što si dobra duša, vjernička duša, zaslužila da Allah Đelešanu učuva ono što je ostalo iza tebe. Od žene, od djece, od imetka, od bilo čega. To su, kao kaže učenjaci, <clears throat> pardon, i mufesiri, značenja riječi u koje Malešanu kaže تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا spustit će im se meleci i govoriti nemojte se bojati, to jest onoga što vas čeka, i nemojte se žalostiti zbog onoga što ostavljate. Nakon izlaska dušete <clears throat> koja je bila dobra, meleci se penju s njom do zemaljskog neba. Otvaraju se vrata, jedna, druga, treća i na svakom nebu meleci pitaju čija je ovo lijepa duša koja ovako miriši. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad vjernička duša izađe iz tijela, raširi se takav miris kako na dunjalku nema uopšte. I onda svi meleci koji osjete taj miris i vide tu dušu, mole oprosta za tu dušu. Mole Allaha Đelšanu da se smiluje toj duši i mole Allaha Đelšanu da prihvati tu dušu. I kada dođe do sedmog neba, onda Allah Đelešanu naredi da se upiše ta duša u, kitab, u knjigu zove se Ilijun. Knjiga u koju se upisuju uzvišeni veliki. A svaki vjernik je uzvišeni velik, makar bio najsiromašniji i najslabiji na njama. To su kod Allaha mjerila. Nisu bogatstvo, ni ugled, ni rod, ni ništa drugo. Samo ima. Nakon toga Allah Đelešanu naredi da se duša spusti i vrati da se sastavi sa tijelom. <clears throat> u tom momentu poslani sallallahu alaihi u hadisu je rekao koji bilježi ima muslim u svom sahihu, da taj umrli koji tad se spusti, čuje glasove i topot koraka onih koji odlaze iz njegove dženaze. Čuje glasove. To je zabilježeno u sahihu muslima. Kaže lema, to je taj prvi prelazni period iz Dunjalu kao Ahiret, i samo tad umrli čuje. Posle toga ide u brzah i ne čuje više. Ali taj Nomenak prelazni i tada mu dođu dva meleka i postavi ga da sjedi. I onda ga ispituju ko ti je gospodar, koja ti je vjera i ko ti je poslanik. Ako odgovori, dobija džennetsku bašću, proširi se njegov kabor i osjetli se. Ako ne odgovori, onda spada u drugu vrstu duše. A to su duše za koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da meleci po njih dolaze u ružnom obliku. Dolaze sa čefinima koji su od trnja i bodlikavog materijala, poput bodlikave žice, kostrijeti. Zatim dolaze sa mirisima katrana i paljevine. I kada melek, melek smrti dolazi da je uzima, neće da izađe. Zato u ajetu Allah kaže da će meleci govoriti, udarati ih po leđima i govoriti Ahriđu pusekom pustite nam svoje duše. Kaže Ulema, komentatori Kur'ana u ovom ajetu, kada meleci govore pustite nam duše ili dajte nam duše, jedan od komentatora kaže, tako mi Allaha, oni melecima ne daju duše gore nego škrtac što ne daje metka svom partneru. Škrt čovjek. I duša pokušava da bježi. Jer ona zna da se nije pripremila za to. I ne zna šta je čekao u principu, a nema utješne vijesti kao što vjernik ima. Da se ne boji, da se ne žalosti. I onda bježi i naravno da takvo povlačenje biva teže. U jednom hadisu poslanik sallallahu alaihi sellem je to uporedio sa kukom koja ima druge kuke i da se stavi u mokru vunu, neraščešljanu, i da se povlači. Naravno da je to još, još gore. To je prvi su se Dolazi taj period nakon toga brzah gdje duše borave, kako je ko zaslužio. Neko uživa, dobije dženevsku bašću, kako je poslanik Selem najavio, a neko zaslužuje džehennemsku kaznu. Naime, bilježi imam Buhari u svom sahiju, <clears throat> da je poslanik sallallahu alaihi sellem svako jutro posle sabaha pitao sahabe šta je ko sanju. Je li ko sanju kakav san? I ako bi neko ispričao svoj san, Poslanik sallallahu alaihi sallam bi rekao vidio si dobro i ako Bog da u redu Jednog jutra je pitao je li ko išta sanjuo, niko se nije javio. Kaže, ja sam noće susnio jedan san. A snovi poslanika su šta? Sto posto. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, usnu su mi došla dvojica. I poveli me sa sobom. I doveli su me do čovjeka kome stavljaju jednu kuku na desnu stranu, drugu na lijevu i tako ponovo svaki put vraćaju mučeći ga tako. Pitam onu dvojicu, ko je ovaj? Kažu, hajde s nama još. Dođu do drugog, stoji u krvavoj rijeci i dođe do pola rijeke plivajući i vrati se na obalu, a čovjek na obali natrpa mu kamenja u usta i vrati se ponovo. Pa šta je ovo, ko je ovo, kaže, hajde s nama još. Dođe do trećeg, zatekne ih u bunaru. Kaže, ima jedan bunar, poslani se nam je to opisao, gore uzak, dole širok. I čuje se vriska, galama, vika i tako dalje i zatekne ljude, muškarce i žene potpuno bez odjeće. Kada se vatra potpali, oni e, zavrište i popnu se gore. Kad se spusti, oni se vrate i stalno tako. Ko su ovi? Kaže, hajde s nama još. Kasnije je došao do jednog starca, jednog čovjeka koji, se, koji je bio sa djecom pored jednog stabla, jedno ogromno, veliko stablo. Pita ko je ovaj, kaže hajde s nama još. Poslije je došao do jednih kuća, poslije se nam opisuje da je vidio te kuće, da su veoma lijepe i slično. Za koga je ovo, kaže, hajde s nama još. Kad su došli na kraju, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, obišao sam s vama noćas dosta toga. Možete li meni sad reći šta sam ja to vidio? Kažu, kaže njemu jedan od te dvojce, ono prvog što si vidio, što ga s malo muče, to je čovjek koji je laži širio na zemlju. Izgovori laž i ona se uzme od njega, proširi se i izazove fesad i na zemlji. On će onako ostati do skijametskog dana. Onaj što je bio u rijeci, što je bio dopola, to je čovjek koji je jeo kamat koristio se kamatom, zarađivao na kamati i tuđu muku iskorištavao. Jer u principu kamata je šta dođe ti čovjek koji nema za nešto što mu treba, potreba i ti mu daš, ali tu njegovu potrebu naplatiš. To je u principu kamata, sad mi uljepšali, ne uljepšali, drugim nekakvim nazivima, to je to. I zato je bila zabranjena u svim šarijetima, kod svakog poslanika. Oni koji su bili na onom bunaru, kaže, to su bludničari. Ljudi koji su činili blud, nezakonito. Znači, vambračno su imali odnose. I oni će onako ostati do sudnjega dana. A onaj starac što je bio, to je Ibrahim, ali vam sa djecom koja su umrla maloljetna. One kuće lijepe koje si vidio gore, to su kuće za vjernike, i kaže podigni sad glavu. I poslanik selam kaže podigao sam glavu i vidio sam nešto poput oblaka. Kaže ono je tvoj dom. Kaže poslanik selam mogu li ući ja u taj dom? Kaže ostalo ti je još malo. Kaže ja sam bio Džibril, ovo je bio Mikajl i mi smo ti to pokazali načas. Znači to je bio san poslanika sallallahu alejhi ve koji je istina i koji nam govori o tim kaburskim patnjama nekih ljudi koji su zaslužili svojim djelima nešto tako. A za vjernika poslanih sallallahu alejhi sallame kaže da iako je u ljepoti, prosvijetli mu se kabur, proširi se koliko pogled može doprijeti, donese mu se džennetska bašća. Svako jutro mu se pokazuje mjesto koje ga čeka posle kijametskog dana. I iako je u takvoj ljepoti, kaže poslanik sallallahu alaihi da svako jutro i svako večer kad mu se pokaže to mjesto, moli Allaha da obrza sudnji dan. Da ubrza kijametski dan, da dođe na mjesto koje ga čeka. Nakon tog brzaha spada u vjerovanje u sudnji dan, i takozvani kijametski dan. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu koji bilježi ima Muslim u svom sahihu, neće nastupiti sudnji dan, odnosno kijametski dan, sve dok se na zemlji bude govorilo Allah, Allah. Znači dok bude i najmanji vid ibadeta, neće nastupiti kijametski dan. Pa poslanik sallallahu u musnedu imama Ahmeda Prenio je hadis da su najgori ljudi koji izgrađuju bogomolje na kaburovima svojih vjerovjesnika i dobrih ljudi i ljudi koji će kijametski dan dočekati žive. U to vrijeme poslanik se selem je rekao da će napuštena svijeta mjesta. Meka će biti napuštena i Kaaba će biti srušena. Medina će biti napuštena, neće u njoj niko živjeti. I onda <clears throat> U drugim rivajacima je navedeno da će biti uzdignut Kur'an. Znači, ni jedan, kaže Ulema, primjera Kur'ana, <clears throat> pardon, neće ostati i ni jedna osoba u čijem srcu bude i jedan ajet kuranski neće ostati na zemlji. I onda će naravno prvi, prvo puhanje u sur i sve će živo pomriti. Kaže Ulema, ulazi tu sve što je živo, pa čak i dušu brza meleci. Osim onih koje Allah izuzme, spomenuto je na jedan, jednom ili dva mjesta u Kur'anu da će biti neki izuzeti, ali nije precizirano koji. Neka ulema kaže, ono, misli se na sve što je stvoreno za vječnost, poput hurija u džennetu i slično. A što se tiče ovoga svijeta, sve što je bilo će pomriti. I proći će, kaže Ebu Hureyre radijallahu anhu, kako je prenio od poslanika, 40. Nije precizirano čega, godina, dana ili šta. I onda će biti drugo puhanje u sur i dolazi proživljenje tada. Koliko će nam vremena? Šest minuta, dobro. <clears throat> Navodi ima muslim u svom sahiru. Da će tada pasti kiša koja će biti tako gusta, ličit će ljudskoj spermi. Tako je opisano u hadisu. I svaki dio tijela, svaki dio tijela, koji bude zemlja izgrizla i koji bude istruho u zemlji, a u principu ljudi istruhnu, ljudska tijela istruhnu, ponovo će se vratiti na svoje mjesto. Učenjaci zato navode dva koranska ajeta kao dokaz. Prvi dokaz je ajet u kojem Allah Đelešanu kaže kad nalemo ma tunkisu ardu minu. Mi znamo šta zemlja uzme od njihovih tijela. Znači, najmanji dio tijela koji zemlja uzme, Allah šanu zna za to. I drugi ajet u suri asin kada su došli i pitali kako će Allah šanu proživjeti istruhle kosti, pa Allah rekao, kul juhiha alladhi marra. Reci, živjet će i onaj koji ih je stvorio i prvi put. Znači, dolazi do tog proživljenja i kaže Ulema da će ljudi biti proživljeni u takvom obliku kakvom su umrli i odjeći u kojoj su umrli. Odjeći u kojoj su umrli. I ti će fin nakon izlaska iz kaburova. Ponovo će isplivnuti i ostaće svaki čovjek od Adama ali do posljednjeg čovjeka na ovome svijetu ostaće potpuno bez odjeće. I zato kad je poslanik sa selem to Rekao je iši, ona se začudila, kaže, pa zar će ljudi gledati jedni u druge? Kaže, po svem stvar će biti puno ozbiljnija i gora nego da gledaju jedni u druge. Neće nikom biti ni do koga. I onda spada tu e, mašer, skupljanje, spada tu polaganje računa, laganje dijela, prelazak preko siraču dolazak na kantaru, znači kantara to je jedno mjesto ispred dženeta koje je poslanic Selem opisao mjesta ispred dženeta, gdje će oni koji će ući u džennet. Kad prijeđu sirat čupriju, halalit se međusobno izmiriti neke nesuglasice i nepravde koje su imali i onda će potpuno čisti biti spremni da uđu u džennet. Svako na svoja vrata. I svaka osoba će, kaže poslanik srlem znati svoj dom bolje nego što je znao svoju kuću na dunja. Molimo Allah da zbilja budemo od tih koji će to je doživjeti, takvi biti i kojima će se Allah šanu smilovati. Kulu li hada vas takfirullah sallam ne bi Molim Allah subhanahu wa ta'ala da Rabta Alvetna nagradi za sva predavanja i odvojeno vrijeme koje je odvojio za nas ovdje. Sada ćemo inša Allah podijeliti hedije, podijeliti hedije nakon odgovornih pitanja. Podijelit ćemo hedije svima koji su bili učesnici posla. Znači svi koji su ovdje dobit će hedije. A prije toga, što je dija jedna knjiga, brat Selvedin će vam objasniti neke stvari, šta je svrha knjige, zbog čega je napisana, tako ukratko, neke dvije, tri minute da, da bi lakše shvatili. A sad ukoliko ima pitanja, bojru, naravni, tri, četiri minute. Evo pitanje jedno stiglo već, Znači, da li postoji kontakt između Berzaha i ovog svijeta, jer neki tudi da ostvaraju kontakt sa tim dušama? Nema kontakta između ovog svijeta. U principu brza u prevodu bukvalnom znači pregrada. Znači pregrada da se ne može kontaktirati između toga A ovi koji tvrde to, ljudi tvrde svašta. Jel ima još pitanje? Ljudi tvrde svašta tako da ljudima nije baš posve vjerovati. Mm. Učenje na kaburu takozvanih talkin dova da li je sahih? Sestre, utišajte se. Znači, talkin dova. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zbilja u jednom hadisu koji bilježi Imam Buhari kaže: "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Dozivajte svoje umrle na talkin la ilaha illallah. Ta hadis je u Buhari u muslimu, međutim šta taj hadis znači? Kaže ulema hadis znači da dok je čovjek na samrti, Znači dok je čovjek na samrti, kad umire, da se pored njega šapuće la ilaha illallah. Ili da mu se kaže reci la ilaha illallah. Da posljednje što bude na ovome svijetu kaže šta? Jer poslanik u drugom hadisu koji je zabilježio imam hakim u svom ustadraku kaže man kana ahiru kelamihi fi dunja la ilaha illallah dehalem čije posljednje riječi na dunjalu ko budu la ilaha illallah će šta u džennet. To je telkin pravi oko kojeg je ulema složna i ne Neki su proširili to značenje pa kažu pošto je umrli čuje, umrli čuje, kao što je došlo u muslimovom sahihu, onda kažu da mu pomognemo i da kažemo tako i tako dozivamo ga kako da odgovori. Međutim, Većina uleme, među njima i učenjaci hanefijskog mezeba, naročito prve generacije hanefijskog mezeba, smatraju to neispravno. Zašto? Zato što hadis koji govori o ovom telkinu je kad na kad on treba da umre i da preseli, a kad umre onda je gotovo. Onda mu ne može pomoći niko drugi osim Allah Đelšanu i zbog toga većina uleme ne prihvata takav postupak i kod nas ovdje, ja mislim sada, ne praktikuje se više to, a inače to su kasnije generacije izvele iz tih nekih zaključaka. Slušao sam predavanje da meleci, munkiri, neki nisu meleci nego džini, da li je to istina? Nije istina. Čim se kaže meleci, meleci nego ulema je raspravljala o ta dva imena. Da li su to zbilja njihova prava imena? Jer kažu to su meleci, a munkir nekir ili Munker i Nekir, to nisu baš fina imena. Međutim, bilo kako bilo, to su meleci sigurno. I meni nije poznata među Lemom rasprava o ta dva meleka, da li su džini. A, postoji rasprava da li su Harut i Marut meleci ili džini, koji se spominju. Ispravno je da su i oni meleci, a Allah Đelešanuhu najbolje zna. Knjiga o dušama, pa njen komentar da li se duše sastoji na ovom e, ili ahiretskom. Na ovom ili ahiretskom svijetu. Da li se duše sastaju? Duše se nekad, taj ahiretski ili berzahski svijet, svijet duša, je u principu svijet gajba. Razumijete to? Znači svijet o kojem nije dozvoljeno pričati osim sa koranskim ili vjerodostojnim hadijskim tekstovima. Jer to je svijet koji mi ne možemo doprijeti našim razumima niti bilo čime. Da li se mogu spojiti iz nekih tekstova i postupaka shaba naročito, može se zaključiti, recimo Bilal kada je umiro, počeli su plakat za njim. Pa kažu, oj što je nama žao i tako dalje. Kaže on, nemojte tako govoriti. Ja kažem, radosti moja, sutra ću se sreti sa Mohamedom i njegovim drugovima. Znači, kad bude umirom. Ti takvi neki tekstovi postoje izbilja, a Allah Đelešanu najbolje zna. Šta bude s dušama koji su kremirani, njihov peplo je prosud. Duša ne može biti kremirana. Tijelo bude kremirano. Znači, tijelo u principu se spali i pretvori u pepeo, a duša je već izašla iz tog tijela i ne može biti uništena i rasuta. A tijelo, naravno, Allah Đelšanu će ga sastaviti na kijametskom danu. A da pitaš je li dozvoljeno kremiranje i drugo, to je drugo pitanje. Što je lijepo i dozvoljeno od Islama? Kako se ponašati na grebljima kad se priđe umrlim? Poslanik sallallahu alaihi selleme kaže Aisha radijallahu anha Imao je običaj posjećivati umrle gotovo svaku noć. Znači, obilaziti kaburove i učiti dovu za Tako da Iša jednom prenosi i ovako jedno zanimljivo, imamo vremena za to. Hajde da, da ne duljimo onda. Hmm. Da ne duljimo. U svakom slučaju nazove se selam, prouči se dova i prouči se od dova šta god hoćeš. Znači kažeš Allahu moj oprosti Allahu moj spasi, Allahu moj povećaj im deređe, Allahu moj olakšaj im. Šta god hoćeš na svom jeziku bosanskom nema nikakvih problema. Što se tiče toga, nije dozvoljeno sjediti na kabrovima, oskrnavljivati i na bilo kakav način. E, to su ti adabi. Da li postoji dokaz da čovjek kada je u komi, da njegova duša iziđe iz tijela? Znači, jer ima priče koje ljudi doživljavaju tu komu i tako dalje. Što se tiče šarijaskih dokaza u vezi sa komom i slično, zna se da kad čovjek spava, zbilja to ono je spomenuo u Kur'anu, da duša izađe, ako je to vrsta sna u principu ili tako nešto može biti, ali ovo ostalo ne znam zbilja šta reći ako su ljudi doživjeli nešto i kažu